birodaron ikrom aziz va mo'tabar otaxonlar aka ukalar muhtaram qorakalar aziz ustozlar muhtaram kuyov to'ramiz avvalo bugungi ulug' bir kunga nasib qilgan to'ylarimizni urf shariat millatimiz odotiga muvofiq qilmoqlikka nasib qilgan allohga hamdu sanolar bo'lsin payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam nikohlaninglar ko'payinglar qiyomat qoyim bo'lganda ummatimning ko'p bo'lishligidan faxrlanaman degan zoti va barakotga salovatu salomlarimiz bo'lsin chaqirilingan joyga ijobat qilmoqlik sunnatdir bu sunnatni bajarib savob topaman deb kelgan siz azizlarni qudumlaringizga alloh hasanot va ajrlar ato qilgan bo'lsin bugungi to'yimizni sababchisi bo'lgan kuyov to'ramiz bilan kelinga ikki yoshga uzoq umr bersin shariatga muvofiq hayot nasib aylasin ota onalarni ko'zinchi ko'zini quvonchi bo'lib hayot kechirishlarini uzoq yillar bir birlarini hurmat va ehtiromida allohning qulchiligida hayot kechirishlarini alloh nasib aylagan bo'lsin azizlar dinimiz islom dini oxirgi va haq dindir dinlar ichida eng yosh din dinlar ichida eng oxiriga kelgan din lekin dinlar ichida vaqti chegaralanmagan qiyomatga qadar barqaror turadigan din bizning islom dinimizdir dinimiz shunday bir ulug' dinki azizlar insonlarni johiliyatdan johiliyat botqog'idan chiqarishlik uchun alloh tomonidan yuborilingan dindir iso alayhissalom muso alayhissalom avvalgi o'tgan payg'ambarlar ham o'z o'rnida payg'ambardurlar azizlar islom dinimizning yuksak aqidalaridan bittasi aqida qonunidan bittasi ham biz payg'ambarlarni birortasini ajratmasligimizdadir iso alayhissalomdan tortib odam alayhissalomga qadar qancha payg'ambar kelgan bo'lsalar hammalariga iymon keltirganmiz la nufarriqu baynahum birortasini orasini ajratmaymiz qur'oni karimdan tashqari hamma kitoblarga ham iymon keltiramiz injil kitob tavrot zabur ibrohim halilullohga kelgan sahifalar mana shularni hammasiga iymon keltiramiz lekin azizlar mana shu iymon keltirishligimiz bularni haq din ekanligi o'z vaqtida alloh tomonidan bu kitoblar nozil bo'lganligini bilamiz lekin bu dinlar muaqqat vaqtincha bo'lib bir zamonda o'ziga mo'ljallanib bir davrga tushirilgan din edi har bir payg'ambarning ishi keyingi payg'ambar kelishligi bilan u payg'ambarga o'tar va uning avvalgi kitobini hukmlari va boshqa boshqalari bekor bo'lib borar edi iso alayhissalom <clears throat> payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamdan bir necha yil avval bir necha asr avval taqriban olti yuz yigirma yildan avvalroq dunyoga kelgan payg'ambar bo'lsalar demak rasulimiz alayhissalotu vassalam bilan bu zoti sharifning oralaridagi tafovut farq besh asrdan ko'proq bo'lib ketdi mana shu davr ichida bu din muaqqat vaqtincha din bo'lganligi uchun o'zini o'sha davriga to'g'ri keltira olmadi hamda injil kitobiga o'zlari o'zgartirishlar kirita boshladilar natijada din buzildi va odamlar asta sekin dindan uzoqlasha boshladi oxirgi dinimiz haqiqiy din islom dinini alloh taolo inna dina indallohil islom deb marhamat qilib allohning huzurida haq din islom dinidir deyishligi va mana shu islom dinini kelishligi bilan johiliyatdagi hamma odatlar hamma jirkanch quruflar bekor bo'ldi mana shulardan bittasi azizlar mana siz bilan biz bugun guvohi bo'lib turgan nikohdir nikoh ham johiliyat davrida islomdan avval o'zining mo'tabarligini yo'qotgan edi benikoh turmush qurishlik odatiy holatga kirgan ayollarni huquqlari paymol bo'lgan bir nechta bir nechta ayollarga xohlagancha uylanar ularni xohlasa beva qilar xohlasa ushlab o'tirar mana shunday huquqlari paymol bo'lgan edi biz bu haqida ko'p marosimlarda gapirib kelyapmiz ayollarning islomdagi o'rni ularning oiladagi hurmat va ehtiromi haqida ko'p gapiryapmiz bugun nikoh to'yi bo'lgani munosabati bilan mana shu haqida bir oz gap boshlar ekanmiz mavzuyimizni bugun o'sha johiliyatdan qutultirilingan yana bitta johillik jirkanch amallardan bittasi bo'lgan ota onani hurmat qilmaslik ularni ehtirom qilmaslik buni ham islom dini kelib chiroyli muolaja qildiki biror din bu darajada chiroyli isloh qilmagan ijozatinglar bilan mana shu mavzuda bir oz to'xtalib o'tsak alloh haq subhanahu va taolo tomonidan berilingan insoniyatga eng ulug' ne'matlardan bittasi ota ona ne'matidir azizlar man bu mavzuni bekorga tanlayotganim yo'q bu mavzu xususida biz alohida bir ko'rsatuv ham tayyorlashlikka harakat qildik nima uchun azizlar biz yosh bo'lsakda domlachilik bilan odamlarni ichida yaxshilik kunlarda ham yomonlik kunlarda ham birga aralashib birga bo'lamiz xursandchilik kunlarda xursand bo'lib duo qilamiz qayg'uli kunlarda qayg'uga botib ularga sabr qanoat so'raymiz agar oralari kelishilmay qolgan bo'lsa ularni yarashtirishlikka eri xotinlar murosasizlikka yo'l qo'yib qolgan bo'lsa ularni murosa qilishlikka qo'ni qo'shnilar bir birlari bilan urushib qolsalar yarashtirishlikka harakat qilamiz va tabiiyki bunday narsalar juda ham ko'p murojaat qilinib turadi xususan diniy idora vakilligiga kun ora bunday murojaatlar kelib turadi mana bu ayolim bilan urushib qoldim qudam bilan urushib qoldim qo'shnim bilan urushib qoldim mana bunday ishlar bo'ldi bir isloh qilib qo'ysanglar yoki bir yarashtirib qo'yinglar degan gaplar bilan murojaat qiluvchilar bo'ladi oxirgi paytlarda bir narsa bizni tashvishga solyapti mana shunday bizni yarashtirib qo'ying falonchi bilan urushib qoldim deganlar ichida otam bilan mirosam kelishmay qoldi otam bilan yarashtirib qo'ying deydiganlar paydo bo'ldi bu bizni nihoyat darajadagi dahshatga soldi ota bilan ham urushib qolishligi mumkinmi degan savolga biz o'shalarni ishiga aralashganimizdan keyin astag'firulloh deb tan olyapmizki bu ham hayotda bo'larkan azizlar holbuki ko'p ham bo'lyapti ota bilan o'g'ilning orasidagi kelishmovchilik kelin bilan qayin onaning orasiga kelishmovchilik kelin bilan qayin onani kelishmovchiligi natijasida endi unga o'g'il ham aralashib o'zining voliday sharifasi bilan urushib qolayotgan holatlarini biz ko'p guvohi bo'lyapmiz shuning uchun ham siz azizlarni guvohligilarda bugun mana shu omonatni bajarishlik uchun azizlar mana bu nikohlarda yugurib yelib qilishga sababchi bo'layotgan ota ona ular ulug' bir ne'mat mana shular haqida suhbat qilishlikka ijozat berasizlar ota ona haqiqatda ham azizlar ulug' bir ne'mat shunday ne'matiki inson ixtiyor qilganda topa olmaydigan ne'mat bu ne'matni ham yo'qotganda qadriga yetadi inson o'zi ota bo'lganda o'zi ona bo'lganda qadriga yetarkan bilmagani ekanmiz bir bolani katta qilishlik shunchalik ham qiyin bo'ladimi ularni qanchalik qiynalib katta qilar ekan ota onam rahmatli meni shunaqa katta qilgan ekanlar vaqtida xizmatini qila olmay qolibmanku deyayotganlar atrofimizda oz emas azizlar islom dinidek ota onani hurmatini baland qo'yadigan din yo'q azizlar kitob yo'q qur'oni karimda olloh qayerda menga ibodat qilinglar mendan boshqasiga ibodat qilmanglar menga biror kishini sherik qilmanglar deb buyruq bergan bo'lsa o'sha buyruqni orqasidan ketma ket ota onangizga yaxshilik qiling degan so'zni qo'shib keladi qur'onda qayerini ochib agar shu hukmda olib ko'rsangiz vabudulloha va la bihi shay'an va bil validayni ihsana allohga ibodat qiling unga hech narsani shirk keltirmang va ota onangizga yaxshilik qiling degan so'z birga keladi ota onaning rizoligi ollohning rizoligi bilan bog'liq ekanligi ko'rinib turadi shunday ekan ota onalarni nega endi biz xafa qilib qo'yishligimiz kerak bir sabab bilan ba'zi bozorlarga kirib aylanishlikka to'g'ri keldi azizlar bozorga kirgan mahalimda ayni issiq palla yoshlar ham chiday olmaydigan bir holatda oppoq soqolli bir nuroniy otaxonimiz ikki zabardast yigit ko'tara olmaydigan qopni yelkasiga qo'yib olib bozorda terga botib ketayotganini ko'rib beixtiyor ko'zimga yosh keldi mana shu soqollar allohning nuri bilan oqargan bu opo dadamizning bellari o'g'ilni boqaman deb bukchaygan endi bu kishining o'g'illari qayerda ekan otani yelkasiga qopni ortkizdirib qo'yib o'tirgan boyvachcha ko'chalarda nimalar qilib yuribdikin qaysi choyxonada ulfatlari bilan oshib o'tiribdikin degan savollar tug'ildi bir oz ko'nglimizni burishlik maqsadida nahotki bizda ham shunday bo'larmikin deb qariyalar uyiga tashrif buyurdik qariyalar uyida mung'ayib o'tirgan musulmon ota onalarni ko'rganda dod deb yig'lashlikka tushdik azizlar sira emas bizlardan ham qariyalar uyida bo'larkan azizlar eng ajablanarligi bolangiz bormi bolangiz shu yerga olib kelib qo'ydimi degan savolga biror kishi javob bermayapti hatto shu yerda turib ham bolasini ehtiyot qilyapti mana bizda musulmon ota onalar azizlar mana shularni ko'rib bilib oppoq sochlariga oq ah oralagan momolarimizni onalarimizni bozorlarda talashib tortishib savdo qilayotganlari qo'llarida katta katta tugunlarni boshlariga qo'yib qaro terga botib yurganini ko'rganligimizdan biz bu mavzuda suhbat qilishlik lozim degan xulosaga keldik mana shu yerda o'tirgan hammamiz bu manzarani tashqarida ko'rib turibmiz hammamiz ko'ryapmiz azizlar lekin hamma bee'tibor bo'lib o'tib ketaveradi bizni bir muxlislarimizdan birlarining otasi bizga u kishining otasi ham o'g'li ham muxlis edi o'g'li bilan ancha birodarchiligimiz bor edi u otalari bilan ko'rishib qolganimizda o'g'lingiz bilan ko'rishib turibsizmi degan savolni berdim otaxonimiz e o'rtog'ingiz do'stingiz ro'za bir hafta burun kelib ketdilar duolarimni oldi xizmat qildi alloh rozi bo'lsin ajoyib o'g'lim bor yana ko'rsangiz yana ko'proq nasihat qilib turavering baribir deb qo'ydilar xursand bo'ldim toshkentda ishlaydilar o'g'illari toshkentga borganda ko'rishib qoldim otangiz bilan ko'rishib turibsizmi degan savolimga u birodarimiz ha ko'rishib turibman lekin hozir ish ko'payib ketdi dedi mana o'sha bir haftani nazarda tutayotgan bo'lsa kerak deb oxirgi marta qachon ko'rishuvdingiz desam olti oy bo'lib qoldi dedilar ota esa o'g'lim bir hafta burun kirib ketgan edi deb turibdi o'g'li bilan qadrdonligimizni bilib hatto o'g'lini aybini berkityapti mana birodar otangiz bilan ko'rishgan edim otangiz bir hafta bo'ldi kelib ketganiga deyapti otangiz mendan yashirdi lekin shuni bilingki ertaga qiyomat qoyim bo'lganda bu narsani hech kim yashira olmaydi otangizni duosini olib oling xizmatini qilib oling ertaga o'tib ketgandan keyin hech qayerdan topa olmaysiz bunday misollarda azizlar men qancha qancha keltirishim mumkin avval shu misollarni keltirib turib endi asli shariatda qandoq bo'lishi kerak edi degan xulosa qilmoqlik uchun man avval dunyoviyda aytyapman azizlar bu manzarani hammamiz ko'ramiz lekin insonlarni ko'zi o'rganib qolganligi uchun ahamiyat bermaydigan bo'lib qolar ekan insonda ko'nikishlik degan kasallik paydo bo'lib qolar ekan bir shayx bo'lgan ekanlar tarki dunyo qilib ketgan uzlatda bo'lgan umuman tashqariga tushmas ekanlar kunlarning birida bir pastga tushishlik imkoniyati bo'libdi tog'dan dashtlardan tushib kelibdilar bozorga kiribdilar bozordagi fasod odamlarni fitnalari bir birlari bilan bo'layotgan muomalalar shariatdan chiqib ketganlarni ko'rib turib shu qadar diqqat bo'lib siqilib yig'labdilarki o'zini berkinib turgan hujrasiga borib tahorat ushlatganlarida qon bovul qilibdilar yuraklari ezilib jigarlaridan chiqibdi oradan bir qancha vaqt o'tib yana bir zarurat bilan qaytib tushganlarida ikkinchi marta bu holatni qilolmabdilar chunki ikkinchisida endi ko'nikishlik paydo bo'lgan edi mana shu ko'nikishlik degan narsa bizni odatiy bir holatga olib kelib qo'yapti azizlar lekin bizlar qachon o'sha pardani olib tashlaganimizdagina bu narsaga ahamiyat beramiz ekan kunlarning birida bizning xonadonimizga bir akamiz keldilar eshikni taqillatdilar biz chiqqanimizda otasini og'ir holatda bo'lib qolganligini g'arg'ara holatda bo'lib qolganligini nima qilishini bilmasdan bizni oldimizga kelganligini aytdilar soat esa yarim tun taxriban o'n ikki kechqurun edi manga bir oz malol keldi lekin shunday bo'lsa ham musulmonchilik burchimiz ahli ilm domlachilik talabachilik u do'stimizga tahorat olib chiqishlikka ijozat so'radikda orqasidan chiqib uning olib kelgan mashinasiga o'tirdik ketayotib hayolimizga bir fikr kelib savol berdim azizim oilada nechi kishisizlar uch o'g'il va yana bir nechta qiz dedilar yana kim bor hozir u yerda hech kim yo'q sizga bir savol beraman birodar hozir borgunimizcha otangiz uzilib qolsa nima qilasiz dedim a endi taqdir ekan taqdir lekin o'zizga o'ziz savol berib ko'rmayapsizmi farzandlik burchingiz edi oxirgi marta otangizni peshonasiga peshonangizni qo'yib alvido otajon deb xayrlashishlikdek ulkan baxtdan bebahra bo'layotganingizni his qilmayapsizmi oxirgi safarga kuzata olmayotgan o'g'il bo'lib katta bo'lgandan ko'ra uyalib o'g'ilmas deyishganingiz yaxshi emasmi nahot otangizni oldida bitta kalimani aytib o'tirishlikka va islom qoidasiga muvofiq kuzatishlikka yaramadingiz domla johillikda katta bo'lib qolib biz nima qilaylik dedi biz buni kechirdik darhaqiqat nima qilsin kuzatishlikni ham buni ham bilmasa aniq uylariga borganimizda otalari ancha og'ir ahvolda ekanligi ayon bo'ldi sura yosinni tilovat qilib o'tirdik birinchi yo ikkinchi mubin yakunlanganda otasi bandaligini bajo keltirdi lekin shunda ham farzand tashqaridan qarab turishlikka majbur bo'ldi oldilariga chiqib otangizdan ayrilib qoldingiz birodar alloh sizga sabr bersin allohning inoyati ekan keling hali tanalari issiq mahalda ustidagi liboslarni almashtiraylik ba'zi qilinadigan ishlarni birga qilaylik dedim o'g'li esa domla qo'rqaman kira olmayman dedi axir otangizku birodar bir o'zim qiynalib qolaman otangizni oldiga kirmaysizmi domla iltimos shu ishni o'zingiz qilsangiz dedi buni ham kechirdik axir mayli ko'rmagan bo'lsa kerakda degan xulosaga keldik bir qancha mashaqqatlar bilan aziz otaxonimizni oxirgi qilinishligi lozim bo'lgan ba'zi amallarni qo'limizdan kelgancha qilishlikka harakat qildik qaytib chiqib ketayotganimizda otasidan ayrilib turgan otaning oldiga kirishlikdan qo'rqib turgan bu yigit bizga qo'rqmasdan shunday bir gapni aytdiki bu gapni eshitgandan ko'ra ustimizga qaynoq suv quyib yuborgani ma'qul edi domlajon dedi akalarim bor opalarim bor hali zamon ertalab bular kelib qoladi gap so'z chiqadi janjal chiqadi shuning uchun sizdan bitta iltimosim bor otamning tillo tishlarini sug'urib bermaysizmi deb qoldi mana butun vujudim qaltirab ketdi ko'zimga yosh keldi ey badbaxt yetti qavat yerni kovlasang topolmaydigan tillodan ayrildingku tog'larni talqon qilsang topolmaydigan oltindan ayrildingku otangni og'zidagi tillo ko'rindimi oldiga kirgani qo'rqyapsanu manga tishni olib ber degani qo'rqmaysan badbaxt dedim uyimga tashlab qo'y sen bilan suhbat qilishlikka toqat qolmadi qaytib ketdik azizlar bunday misollarni qanchasini keltiraylik azizlar ota olamdan o'tganda betahorat janozada turganlarni misolini qanday keltiraylik savol berib ko'raylikchi qanchamiz janoza namozini o'qishni bilamiz azizlar nechi kishi janozani duosini biladi ota uchun yurakdan janoza duosini o'qiganlar qancha ona uchun yig'lab duo qilganlar qancha azizlar shuning uchun mana uzrimni qabul qilasizlar bu mavzuni biz qabul qilishligimiz va shu mavzuni bir marta emas bir necha marta gapirishlikka qaror qilishligimizni sababi quyida sizga hikoya qilib bergan voqealar bo'ldi keling islom nuqtai nazaridan ota ona qay darajada ulug'lanishligini qur'onga murojaat qilib bilib olaylik alloh qur'onda shunday deydi A'udubillahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما الله aytyapti hukm qiladi olloh senga faqat o'zigagina ibodat qilishlikka boshqa biror narsaga ibodat qilmaslikka olloh buyuriydi ibodat qilishlikka loyiq bo'lgan ma'budi ilohiy robbimiz azza va jalla allohdir ollohdan boshqa hech kimga ibodat qilinilmaydi ollohdan boshqa hech kimni robbi deb bilinmaydi bu aniq olloh shunga buyuryapti qado degani hukm qiladi sizni forsiyda hukm qil parvardigori tu deb tarjima qilibdilar hukm qiladi parvardigoring sengaki o'zigagina ibodat qilishlikka va yana hukm qiladi buyuriydi olloh ota onangga yaxshilik qilishlikka dedi agar deyapti olloh o'sha ota onangni ikkalasi yoki birlari sening qoshingda yoshlari ulg'ayib qolsalar katta bo'lib qolsalar qarib qolsalar belidan quvvati ketib qarib qolgan bir mahalda fala taqullahuma uf ota onangga uf demagin dedi ularga boshqa so'zlarni aytishlikni u yoqqa qo'yib qo'yaylik ularga boshqa beodobchilikni katta kattalarini qo'yaylik inson odatda charchab ketganda uf deb qo'yishlikni o'zini ota onani oldida aytilishlikdan qaytardi o'sha uf degan so'zni tagiga mufassirlar atazajjaru deb yozibdilar ya'ni bezorman degan ma'no bor bunda debdilar uf deyishlikdan maqsad odam o'zini zerikib ketganligini bildirishlik uchun ishlatamiz o'zimizda tabiiy narsa biror kishi juda ham bizni zeriktirib yuborsa of ko'p gapirdingiz deyishimiz mumkin yoki juda ham charchab ketdik bir ishdan o'sha ishdan zerikkanimizdan uf deyishligimiz mumkin yoki qattiq diqqat bo'lib ketganimizda uf deyishligimiz mumkin mana shu ufni qaysi maqsadda bo'lsa ham ota onani oldida aytishlikdan olloh qaytardi azizlar olloh qaytaryapti buni payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam emas yoki biror bir olim emas ollohning o'zini buyrug'i bu ota onangga yaxshilik qil vala taqullahuma uf ularga uf demagin vala tanharhuma ularni oldida ovozingni ko'tarmagin ularni jerkimagin va ularga eng yaxshi so'zlaringni gapirgin deyapti olloh azizlar ota onani oldida o'tirganda uf deb qo'ysak qarib qolgani ota ona o'ylanib qolar ekan men uyda tahoratimni qilishligimga to'g'ri kelayotgandi bolam mana shundan zerikibdi shekilli uf dedi yo robbiy endi meni jonimni olsang ham bo'ladi o'zimni farzandim uf deb zerikyapti ekan endi olamdan o'tishga roziman yoki bo'lmasa farzandim boqayotganligi uchun meni uf deyapti deydi va bir qancha bahonalarni o'ylab turib ota ona dunyoda turganligidan zerikib ketadi va albatta allohdan o'lim so'rashga o'tadi shuning uchun hech qachon ota onani oldida uf deyilmaydi azizlar ularga ovozingni ko'tarmagin deyapti ularga eng yaxshi gaplarni gapirilarkan iso alayhissalom bibi maryam onamiz bilan bo'lganlarida bibi maryam onamizni oldilariga chiqqanlarida har doim o't o'lanlarni yig'ib olib kelib berarkanlar bir ovqat pishirib tanovul qilar ekan kunlarning birida mana shundagi o't o'landa oy yiqqani ketganlarida onalari uxlab qolgan edi onasini oldilariga kelib o'tirdilar o'yg'ot voraslikdan hayo qildilar kun bir paytga kelib qoldi onalarini ya umma onajon kechqurun ibodat qiladigan mahal kelib qoldi uxlayaptilar dedilar onalari uyg'onmadilar yana bir payt kelganda onajon duo qiladigan mahal bo'ldiku uxlayaptilar dedi mahzun hazin ovozda aytar edi shunday chaqiriq shunday qilib turgan holatida ham ona turmadi va har zamonda onasini uyg'onishligini so'rab iltijo qilib duo qilib turdilar lekin oxiri farishta alayhissalom kelib onasini olamdan o'tganligini ona endi javob bera olmasligini aytganlarida yig'ladilar ya'ni mana shunday aytmoqchimizki ona oldida hatto juda ham muloyimlik bilan chaqirilib muloyimlik bilan muomala qilinadi bizlarda ajib odat bor otamizga nisbatan qiblagohimdek murojaat qilamiz onamizni volidai sharifam aziza deb murojaat qilamiz bularni nihoyat darajada hurmatini joyiga qo'yamiz mana shu ishlarda hammasi o'sha qur'oni karimda aytganidek ularga eng yaxshi so'zlarni gapirgin deydi ba'zan ota ona yoshlari o'tib qolganda suhbatdoshga muhtoj bo'lib qolar ekan azizlar biror kishiga ko'proq gapirgisi kelar ekan o'g'ilni esa go'yo ishi ko'p ota bilan suhbat qilganda ozgina suhbat qilsa otani og'ziga urar ekan bo'ldi otajon ko'p gapirib yubordingiz o'zi kichkina mahalda ming marta savol bersa biror ota o'g'lini og'ziga urmasdan javob berar edi bir kishi bizni uyimizga kelib otasidan shikoyat qildi domla otam bilan siz juda qadrdonsiz sizga muxlis kaseta mavizalaringizni eshitib yig'laydilar nasihat qilib qo'ysangiz dedilar taajjub qildim otangizga nasihat qilishlikni so'rayapsizmi odatda otalari o'g'limga nasihat qil deyar ediku yo'q otam injiq bo'lib qoldi qarib qoldi dasturxonda o'tirganimizda meni ham shu ko'radi ayolimni ham shu ko'radi juda qiynalib ketdik uyimizda tinchlik ketdi birga o'tirgani ham bezillab qoldim shundoq dasturxon usti o'tirdik otamni og'zi ochiladigan bo'lib qoldi bir narsa de desam ota ekan gapirolmayman shunga siz bir nasihat qilib qo'ying dedilar injiq bo'lib qoldilar man aytdimki to'g'ri aytasiz judayam injiq bo'lib qolibdilar buni oldini olish kerak tezda borib nasihat qilamiz lekin bitta savolim bor aziz birodar otangizni injiqchilik darajasi qay darajada bo'lyapti siz dasturxon usti o'tirganingizda quchog'ingizga kelib o'tirib olyaptimi yo'q ustingizda ho'llab qo'yyaptimi yo'q bunday qilmayapti bo'lmasa hali otangiz injiq bo'lmabdi siz yoshligingizda bundan ham injiq edingiz otangiz ishdan charchab kelganda quchog'iga o'tirib olardingiz ustilarini ho'llab qo'ysangiz kular edilar og'zida yeyotgan nonini sizga berar edilar siz bo'lsa hozir otangizni ozgina qarichiligini injiq bo'lib qoldi nasihat qilib qo'ying deyapsiz allohdan uyaling otangizni har bir gapiga yarasha javob berishlikka harakat qiling azizlar ota ona ulug' ne'mat ekan mana shu qur'onda aytganidek ularga ovozimizni ko'tarmasdan ularga juda ham muloyimlik bilan murojaat qilamiz va yana olloh aytyaptiki sen ota onangni o'zingni rahmatdan bo'lgan qanotingda past tutib xor bo'lib ularga qanotingni pasaytirib xizmat qil ota onangni oldida xor tur kibrlik bo'lma bizni bir ustozimiz bor edilar dars berardilar alloh rahmat qilsin o'zlari boshqa viloyatda juda yaxshi joyda yashab buxoroda dars berardilar bir kuni biz savol berdik domla nega siz shu buxoroda qolib ketgansiz sahro bir cho'l lekin juda tabiati zo'r joyda edingiz deganimizda domla aytdilarki mana birinchi bu yerda bo'lishimiz sababi o'qishni bitirib domlalardan ijozat olib domla bo'lib o'z shahrimga o'zimni shahrimga borganimda bir marosimga kirganda otamdan bir marta to'rida o'tirishlikka to'g'ri kelib qolgandan keyin uyalib qoldim dedi agar men o'zim yashab turgan shaharda domla bo'lib tursam odamlar mana otamdan yuqoriga o'tkazib qo'ysa man uyalib qolaman ekan shuning uchun otam olamda hayot ekanlar otamdan to'g'riga o'tib qo'ymay otam oldida nasihatgo'y bo'lib qolmay deb mana shu boshqa joyda ishlashni ixtiyor qildim dedilar mana bu narsa bizlarga dars bo'larkan azizlar ota onani juda ham hurmat qilishligimiz biz bilamiz yaxshi yaxshi ahli ilm fozil kishilarni otalari hammalari ham olim bo'lmagan lekin otalarini ustozim deb biladilar otalarini ko'kka ko'targanlarini onalarini boshlarida ko'tarib yurib xizmat qilganlarini bilamiz azizlar shunday ekan ota ona bilan nihoyatda oldida o'zimizni past sanab xor sanab ularni xizmatini qilish kerak va yana olloh aytyaptiki duo qilayotganda ota onangga shunday deb duo qil deyapti olloh yo rabbiy ota onamni o'zing rahmatingga olgin ular meni kichikligimda qanchalik chiroyli tarbiya qilgan bo'lsalar endi sen shularni shunday chiroyli mukofotlagin rahmat qilgin deb duo qiling deyapti ota onaga duo qilishlikni olloh buyuryapti azizlar keling o'zimizga savol beraylik oxirgi marta otamiz uchun onamiz uchun qachon duo qildik ota onaga duo qilish deganda o'tib ketganda duo qilinadi deb tushuniladi lekin tirik turgan otamizni ollohdan so'rab ko'zimizga yosh olib yo rabbiy ulug' ne'matim otamni salomat qilgin meni boqaman deb ba'zan ibodatlarni qila olmay qolgandirlar otamni salomat qilgin deb kim duo qilarkin onamni duo qilgin onasini ollohdan salomatligini so'rab kim duo qilarkin biz ozgina kech borib qolsak onamiz otamiz kechasi uxlay olmay yig'lab duo qilib turadi lekin bizchi azizlar holbuki olloh qur'onda buyuryapti ota onangga duo qilgin deb ota onaning haqqiga duo qilib turish kerak payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki agar deydilar qaddilari bukilib qolgan oqsoqollar chirillab yig'layotgan go'dak musulmon go'daklar to'rt oyoqli hayvonlar bo'lmaganda sizlarni boshingizga balo seldek yog'ilardi dedilar mana shu qari odamlar yoshlari ulug' otaxonlarimiz onaxonlarimiz sabab va go'daklar sabab olloh bizga balo yubormay turar ekan azizlar shunday ekan ollohdan bularni haqqiga duo qilish kerak yo rabbiy bizni kattalarimizni salomat qilgin al barakatu ma'a akabirukum baraka sizlarni kattalaringlar bilan dedi olloh mana shularni salomat qilgin shularni qatorida ota onamni salomat qilgin deb duo qilib turish kerak ekan agar o'tib ketib qolgan bo'lsa ularni allohdan salomat iymonini salomat olib ketganligini qabrini munavvar bo'lishligini hisob kitobini oson bo'lishligini alloh mag'firatiga olishligini aytib duo qilish kerak farzand ota onani oldida har qancha xizmat qilmasin o'zini farzandlik burchini to'la ado qildim deb ayta olmaydi chunki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam aytganlaridek agar onang seni tanangdagi go'shtingni bir tishlamdan har kuni yeb hazm qilib yuborganda bir kunlik sut haqqini ado qilolmaysan degan edilar ota onani bizga qilgan xizmatlari azizlar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam dunyoda tug'iladigan hamma narsa fitratda tug'iladi lekin ularni ota onasi ularni yo majusiy yo yahudiy yo nasroniy qilib tarbiya qilib qo'yadi degan hadislari tufayli bilamizki ota onamizning eng katta xizmatlari bizni musulmon qilib tarbiya qilganliklari undan ortiq bizga yana nima xizmat kerak azizlar shuning uchun uyimizda turgan bu ulug' ne'matlarni qadriga yetish kerak payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam al jannatu tahta aqdamil ummihat jannat onalarning oyog'i ostidadir dedilar onaning rizoligi ostida azizlar ularni xizmatini qilish kerak ularni duosini olish kerak bir kishi bir kuni hajga ketmoqchi bo'libdilar uyida qari onalari bor ekanlar onalarini oldilariga kirib duo olib chiqib ketmoqchi bo'lganlarida onalari bir oz ranjib qolibdilar bolam sizdan boshqa hech menga bir xizmatkor yo'q siz ketib qolsangiz qiynalib qolamanmikin debdilar shunda onajon men baribir bormasam bo'lmaydi sizni omonat qilib ketaman hajga borib kelishlikka juda ishtiyoqim ko'tarildi debdilarda ona unamasa ham chiqib ketibdilar bir joyga borganda bir masjidga kirsalar bir odam yoshlari ulug' odam chopon tikib o'tirgan ekan e, choponlariga yamoq yamayotgan ekan bu kishi ulug' shayxlardan edi kirgan mehmon ulamo u kishini tanimasdan o'tiribdilar shunda shayx ulardan mehmon yo'l bo'lsin qayerga ketyapsiz deb savol beribdi baytullohga ketyapman hajga ketyapman alloh rizo bo'lsin sizdan shunday ulug' xizmatga chiqibsiz qayerdan kelyapsiz shu yerda uyingizda kim bor ota onangiz bormi yo'q otam olamdan o'tib ketganlar qari onam borlar onangizga kim qarab qoldi hech kim lekin onam ranjidilar chiqib kelayotganimda ammo men baribir borib kelishlikni qasd qildim shunda shayx qo'lidagi tikayotgan narsasini yerga qo'yibdilarda sizga bir gap aytaman uyingizga qaytib boring onangiz uchun chiroy chiroyli qilib bir kuni xizmat qiling qaytib keling men o'ttiz marta haj qilganman shuni savobiga sizni bir kunlik onaga qilgan xizmatingizga almashtiraman albatta haj farz azizlar bu bilan farz hajni tark qilishlikka targ'ib qilinilmaydi lekin ba'zan biz o'zimiz guvohi bo'lyapmizki bir marta o'zlari hajga borgan lekin ota onasi hali hajga bormagan ikkinchi marta arizaga kelishyapti hajga boraman deb biz aytyapmizki birodar siz bir marta bordingizku yana bir borgim kelyapti bir borganga bir armon bormaganga ming bir armon bormay borganga ming armon taqsir yaxshi ming armon bo'lsa sizga yaxshi lekin otangizni ham yuboring o'sha pulga ey otam qarida unamayapti ey birodar yalining yolvoring unday bo'lsa siz bormay turing bir marta farzini bajardingiz deysiz yaxshisi o'sha xizmatni ota onangizga qiling ularni duosini oling bunaqa narsalar yo'qmi azizlar o'tirganlar hammamiz bilyapmiz uyda qari ota ona turib nechi martalab hajga borib kelayotganlarini ularni xizmatini qilib duosini olib olsin alloh taolo o'sha kishini o'n marta hajga borishga qodir qilib qo'yadi lekin uyda ota onani nima uchun nima qilib o'tirganini kuzatib turish kerak azizlar dunyodagi eng yaxshi narsani ota onaga farzand ilinishlik kerak sizlarga mashhur va ma'lum bo'lgan g'or qissasini rasulimiz alayhissalotu vassalamdan biz ko'p joyda gapirganmiz siz azizlar o'qigan va eshitgansizlar g'orga qamalib qolgan uch birodar yaxshilik qilgan olloh uchun qilgan narsasini vasila qilib duo qilganda g'orda berkitib qo'ygan tosh yumalab ketgan edi shundan bittasi ollohni oldida duo qilib yo rabbiy meni qari ota onam bor man bir kosa sutni olib kirib har kuni avval ota onamga ichirib keyin farzandlarimga beraman ota onam ichmaguncha farzandimga bermayman deb bir kuni kirsam ota onam uxlab qolgan ekanlar ertalabgacha bularni oldida o'tirdimki uyg'onib qolsa ichsa bolalarimga beraman keyin deb atrofimda bolalarim girdi kapalak bo'ldi o'malab kelib bolalarim oyog'imga yotib oldilar yig'ladilar lekin bolamga rahmim kelib tursada bolamga ichirayotgan mahalda ota onam uyg'onib qolsa ha bizdan o'g'lini afzal ko'ribdi deb qolmasin deb kutib turdim ertalabgacha dedi yo rabbiy shu qilgan xizmatim uchun menga endi o'zing bir mukofot bergin bizni xalos etgin degan edi g'orni og'ziga berkilib qolgan tosh surilib ketdi qani azizlar biz ham shunday qilyapmizmi ba'zan bozorlardan yaxshi yaxshi meva chevalarni ko'tarib chiqib kelayotganlarga qarab niyat qilib turamizki shu yaxshi narsalarni eng birinchi ota onasiga olib borsalar kerak keyin bolasiga olib borsa kerak deb biz yaxshi gumonda turamiz asli ham shunday bo'lyaptimikin buni olloh va har kim o'zi biladi eng yaxshi taomni birinchi bo'lib bolaga beryapmizmi yoki ota onaga beryapmizmi birinchi bo'lib ota onaga olib borib berib ulardan ortgandan keyin farzandlarga olib borib berish kerak azizlar ota ona ulug' ne'mat bularni qadriga yetishlik buyuriladi payg'ambarimiz alayhi salatu vassalam uyda ota onasi turib yoki birortasi turib ularni duosini olib jannatga kirib olmagan odamni burni yerga ishqalanib ketsin dedilar shunday ekan bunday ulug' ota onalarni g'animat bilib olaylik azizlar bugun bir qancha yoshlarimiz to'planib turganligidan men bu yerda turgan otalarimizdan uzr so'ragan holatida gapiryapman asli bu yerda turgan otalarimiz ota onalarini yaxshi xizmatini qilib qo'ygan insonlardir lekin yoshlarimizni ichida hozir shu o'tirganlarda ham ota onasini boshlariga ko'tarib turgan qancha azizlarimiz o'tiribdi bu aytilingan gaplar shu yerda o'tirganlarga balkim umuman tegishli emasdir lekin shunday bo'lsa ham vazifamiz gapirib qo'yishlik siz azizlar ham bunga bir e'tibor qilib qo'yishlaringizni agar hamma ota onasiga jonim fido deb tursa qariyalar uyida mung'ayib o'tirgan ota onalar bo'lmas edi ota onam uchun burnim yerga ishqalanguncha xizmat qilaman deb turganlar bo'lganda edi bozorlarda issiq joylarda oftoblarda o'zlari qaqshab chanqab o'tirgan oqsoqollar bo'lmas edi onamning oyog'i ostida jannat deb ona oyog'ini o'pib yuziga surkovchilar ko'p bo'lganda edi qiyin qiyin ishlarni qilib turgan qari onalarimiz salqin joyda rohatlanib nabira haqqiga duo qilib o'tirgan bo'lardilar shunday bo'lishlikni alloh hammalarimizga nasib aylasin deb duoga qo'l ochamiz yo rabbiy o'tirgan barchalarimizni vujudimizga sabab bo'lgan ota onalarimizni hayot bo'lib turganlarni salomat qilgin o'tib ketganlarni rahmatingga olgin qabrlarni munavvar qilgin ota ona xizmatiga bizlarni yengil va chiroyli qilgin hammalarimizni yo rabbiy boqaman deb ba'zi bir gunohlarni qilib qo'ygan bo'lsa ota onalarimizni kechirgin ular otalik burchini ado qilishlik uchun zaiflik qildilar yo rabbiy rahmatingga olgin bizlarni kichikligimizda qanchalik tarbiya qilgan bo'lsa endi sen ularni shunday rahm qilib rahmatingga ol va solli ala muhammad وعلى آل محمد وبارك وسلم عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته